سبحي سبحي سبحي يا جبال واسجدي واسجدي واسجدي يا نجوم سبحي بسم الله الرحمن الرحيم صبنا فالتلقوا Islam put do dženneta ima čast da vam predstavi novo predavanje od profesora Ahmeda Džinovića pod nazivom Prepreke na putu Islama. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Naša večerašnja tema jeste o preprekama na putu Islama ili na putu ka Islamu i ka njegovom prihvatanju i slijedjenju njegovih naredbi i odstavljanju onoga što je u njemu zabranjeno. Dakle, počet ćemo sa riječima uzvišenog Allaha Tebareka wa ta'ala, koji kaže u svojoj knjizi فَأَكِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Ti upravi lice svoje vjeri, čistoj prirođenoj vjeri prema kojoj je Allah ljude stvorio. Takođe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je uzvišeni Allah kazao dakle hadis kutsi inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum što znači ja sam stvorio sve svoje robove u čistoj prirođenoj vjeri a rivajet je zabilježen u muslimovom sahihu i u musnadu imama Ahmeda što znači da je Allah tebareke ve taala stvorio ljude u čistoj sklonosti prema tevhidu. I ova sklonost i ova čista, dakle, prirođena sklonost čovjeka ka tevhidu, ka vjeri, u određenim situacijama dolazi, dakle, do njenog zastranjivanja da čovjek svojim djelima ili životom u određenom okruženju ili sa svojim idejama i tako dalje, učini ovu svoju prirodu takvom da ona je jednostavno potisnuta, međutim, čim čuje, čim čuje poziv ka Allahu Tebara Kvetala, čim čuje istinu, u mnogim slučajima ovakva potis, potisnuta, čista, prirođena vjera čovjeka, ispliva na površinu i vrati se, u svom u svojoj punoj snazi. Stoga su neprijatelji islama u staro vrijeme i u moderno doba nastojali da što manje dopuste ljudima da čuju glas istine, to jest glas islama. I to nam daje jedan komentar i jedno svatanje zbog čega zbog čega danas neprijatelji Islama nastoje da što više zatru glas Islama, da ga ocrne, da ga iskrive, jer znaju da glas istine koliko god bio slab, kada dođe do čovjeka, izaziva kod njega pomake, izaziva kod njega reakcije, izaziva kod njega odgovor, zbog toga kada je Ibn Amir Edeusi došao u Meku za vrijeme života Muhammeda sallallahu alejhi ve u početnoj fazi, u ranoj fazi islama, Kurejšije ga nisu ostavile do ga nisu ubijedili da u svoje uši stavi pamuk kako ne bi čuo riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte, dakle kakve su to metode koje su danas možda samo malo savremenije i ta su sredstva dakle malo modernija, malo naprednija, međutim u svojoj biti, u svojoj suštini to je sve isto jednako. Dakle, spriječiti glas Islama da dođe među ljude, da čuju o Islamu na ispravan način i tako da je. Međutim, ova je došao do Kabe i vidio Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa je počeo da razmišlja i sam sebe da kori, pa je rekao, Inneke rađulun labib, aqil, fa ma jadurru ken tesma'a minh, fa in kana haqqan kabilte, wa in kana gajra dalik radete. Kaže, ti si razuman čovjek, pa šta ti škodi da čuješ njegove riječi, pa ako budu istina, to ćeš prihvatiti, ako ne budu, to ćeš odbaciti pa je odlučio da posluša riječi Allahova poslanika sa crnem i primio islam. Također uzvišen je Allah Tebare Kvetala u svojoj knjizi, navodi nam slučaj sa džinima, koji su slušali, slučali učenje Kur'ana od strane Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon što su ga odbili stanovnici Taifa, to jest odbili njegovu davu, njegov poziv u islam i na povratku na povratku u stanju u kakvom je bio, dakle, ponižen i bukvalno protiran iz ovoga grada, zastao je Allahov poslanik sa selam da klanja namaz i da uči Kur'an, pa je Allah tebareke ve taala poslao skupinu džina i o tome se kaže u sljedećim u sljedećem u sljedećim ajetima iz Allahove tebareke ve taala knjige وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا kada smo ti poslali nekoliko džina da slušaju Kur'an, pa kada dođeš je da ga čuju, rekoše, čutite. فَلَمَّا قُدِيَ وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ A kada se završi njegovo učenje, vratiše se svome narodu kao pominjači. Vratiše se svome narodu kao pominjači. Dakle, nakon što su čuli nekoliko ajta iz Allahove Tebara Kevata'ala knjige, ne samo da su postali vjernici u Allaha Tebara Kevata'ala, nego su se vratili svome narodu kao oni koji opominju, kao oni koji pozivaju Allahu Tebara Kevata'ala. Zbog toga vidimo i primijetimo kod oni koji se bore protiv islama koliko ulažu energije i sredstava da bi ljude spriječili da čuju glas istine, da čuju poziv Allahu tabarak wa ta'ala, jer znaju da se mnogi ljudi tome odazivaju, da mnogi ljudi kada čuju glas istine, ona njihova čista fitra, čista urođena priroda, čista sklonost ka, ka tevhidu i vjeru Allaha te barakva ispliva na površinu i vrati se u svoje prvobitno stanje i to je za njih nerješiv, nerješiv problem kojeg su oni svjesni ne samo kod onih koji imaju muslimansko ime, ali su živjeli životom stranim islamu, nego i kod onih koji su rođeni kao kršćani, kao pripadnici nekih drugih ideologija, kako brzo dakle se odazivaju islamu i dakle ne znaju kako da adekvatno odgovore na ovakvu problematiku pa se pa se dakle odlučuju da sprečavaju ljude da čuju glas istine na bilo koji način dakle na, na sve moguće načine i usto iskrivljavaju sliku islama ocrnjavaju njegove pripadnike i tako dalje i tako dalje toga na putu ka islamu postoje mnogobrojne prepreke koje ljude sprečavaju da se vrate Allahu Tebarek wa ta'ala. A u ovom predavanju navešćemo nekoliko najvažnijih od tih prepreka kako bi znali se nositi sa njima i kako bi znali kako drugi, drugima pomoći da prevaziđu ove prepreke. Prva vrsta prepreka jesu duševne prepreke, a to je da duša ili duše mnogih ljudi spriječe i spriječavaju iste, dakle, one kojima te duše pripadaju, da krenu pravim putem. Pa vidimo kako su neki ljudi skloni ili imaju, posjeduju lijepe osobine poput iskrenosti, istinoljubivosti, ljubivosti, plemenitosti i tako dalje, dok drugi ljudi posjeduju neke negativne osobine, poput škrtosti, poput kukavičluka, poput sklonosti laži i tako dalje. Dakle, razlikuju se ljudi po pitanju dobrih i loših osobina, neki imaju više ovih prvi, a neki više onih drugih, međutim, musliman treba da zna da svaki čovjek ima negativnosti kod sebe i da je svjestan svojih negativnih osobina, pa da ih liječi, da se protiv njih bori, jer znajte da je duša čovjeka koja posjeduje te loše osobine sklona da im se odazove i da, i, i da je te osobine spriječe u mnogim dobrim delima, pogotovo dakle u povratku, uzvišam Allahu Tebarek Vatala i potpunoj pokornosti gospodaru svjetova. Tako, na primjer, čovjek zanijeti ili poželi da izdvaja svoj metak na Allahovom putu. Na primjer, da pomaže one koji su potrebni, koji su siromašni, ili da daje dobrovoljne priloge, ili slične, slično tome, međutim, ima osobinu škrtosti koja ga spriječi, koja ga spriječi na tom putu. Drugi poželi da se bavi pozivanjem Allahu te ve taala vjeru i da uči o ovoj vjeri kako bi dakle kasnije svoje znanje koristio u pozivanju Allahu Allahu te ve taala pa samo što se ne odluči na to spriječi ga njegova sklonost ka ljenosti i besposlenosti koja je prisutna kod njega a protiv koje se nije borio na adekvatan način i onda odustane od toga Također kod nekih ljudi zapažamo da ima sklonosti kao obraženosti i oholosti i takav neće ništa od sebe da uloži niti da pristupi bilo kakvom poslu ako tu nema prilike za isticanje. Dakle, samo radi one poslove gdje može da se istakne, da istakne svoju ličnost, da istakne svoju veličinu, čime kvari svoja djela, dakle, pogotovo kada se to radi o pozivanju ka Allahu te bareke ve taala, to može da čovjeku pokvari sva djela jer nije iz nijeta koji su validni u islamu, dakle koji su koji su u islamu propisan Takođe neki ljudi imaju psihičke tegobe koje su proistekle iz društava koji su živjeli zbog određene okolnosti, dakle, koje su bile prisutne u takvom društvu, ili zbog toga što je bio zalutao sa Allahovog tebare kvatala puta, pa je to ostavilo tragove na njemu zbog raznih, zbog raznih situacija u kojima se nalazio zbog toga. I sve te stvari, dakle, utiču na njegovu dušu i to su prepreke, dakle, za njega, koji teško može da se, da se dakle, očisti ili da je otloni od sebe, i one ga stalno guraju unazad, a malo njih, dakle, se bori protiv njih na način kako to treba i zaita da želi da se oslobodi toga i da na tom putu, dakle, oslobodi se negativne osobina, kako bi, kako bi one pozitivne vratile ga na pravi put i bile, bile te, dakle, ko će ga voditi u pravom smjeru, dok bi time dakle počnu one negativne osobine. Treba znati da su ove duševne prepreke prvo, prva prepreka na koju naiđe čovjek. Jer su one mnogo teže od onih vanjskih prepreka koje kada čovjek savlada ove utrašnje prepreke izgledaju mnogo lakše. Jer ako nije savladao svoje unutrašnje prepreke, unutrašnje osobine, onda će teško da se nosi sa vanjskim, sa vanjskim preprekama. Kako savladati duševne prepreke? Ima nekoliko načina, a najjačiji način i najrdalniji, najbolji jeste borba sa svojom dušom, sa svojim strastima, sa svojim lošim osobinama. Kako bi čovjek odbacio ove poreve, jer svaki čovjek ima negativne poreve i negativne osobine kod sebe, i ako ih ne liječi, one će da ne ljačaju one dobre i čovjek će dakle da ide u negativnom smjeru, u negativnom smjeru i da se vlad tim negativni osobinama. Stoga je u ovom slučaju propisano da čovjek stalno svodi račun sa sobom, a dakle to je muslimanima, to je muslimanima jedan vid obaveze kako bi došao pred Allaha te bareke ve taala svodeći čita svoj život račun sa samim sobom, jer sam kao takav može da dođe pred Allaha te barek letala sa nadom, da će položiti račun kod uzvišenog gospodara te barek letala, kojem ništa nije skriveno na Dunjaluku, niti na vesima. Zbog toga svaki čovjek treba da ima i da odvoji vrijeme kako bi sveo račun za svoje postupke, za svoja ponašanja, za svoje odluke u životu, kako je rekao jedan naš predak, znaj da svaki čovjek mora da ima vrijeme na početku dana, kada će sam sebi postaviti određene uslove i sam sebi oporučiti istinoljubivost. I također treba da ima vrijeme i trenutke na kraju dana u kojima će da provjeri svede račun sa sobom za svaki postupak koji je učinio tokom dana, kao kaže što rade trgovci na Dunjaluku sa svojim, dakle, sudru, e, onima s kojima su udruženi, na kraju godine ili na kraju mjeseca ili na kraju dana, želeći da ostvari profit od posla koji rade. Dakle, kao što rade trgovci svodeći račun svaki dan, svaki mjesec o ulazu i o izlazu i oni koji se bave ekonomijom kažu da je to metoda bez koje trgovina ne bi nikako mogla, bez koje taj posao ne bi mogao da postoji, pa onda je dakle preče, preče muslimanu da svede račun sam sa sobom za svoja djela, za svoje postupke, za svoja ponašanja, jer to je vezano ne za dunjaluk, ne za, nego za njegovu vičnu sreću na ahiretu ili nesreću, da nas Allah te barake ta'ala od toga zaštiti, dakle, zar nije preče da čovjek svodi račun za te stvari, kada ljudi zbog dunjaluka se trude da stalno svode račun zbog profita i tako dalje, pa kakva je dakle slučaj, kakav je slučaj sa muslimanom koji treba da svodi račun za ahiret, dakle, koliko bi on trebao da vodi računa o tome, da se tome dakle prida važnosti, kako bi, kako bi stalno sebe mogao da kontroliše i da negativne stvari izbaciva iz svoga zvora, čime će u mnogome popraviti svoj položaj i stanje kod uzvišenog Allaha te barek vrana. Šta to znači svođenje računa samim sobom? Kao što je rekao Elma Verdi, kaže da čovjek da čovjek gleda ili da prelista bukval na kraju dana ili u noći, šta je uradio tokom dana, pa kaže ako bude pohvalno, ako bude dobro, ako bude vjerom propisano, nastavit će to i sa takvim delima, ako bude zabranjeno, pokuđeno, nastojaće da to popravi koliko može i da to u potpunosti ostavi, dakle u budućnosti od svođenja računa sa samim sobom čovjek ima mnoge koristi, nebrojene koristi. Prva od njih da one sprečavaju širenje fesada. Širenje fesada. Jer kada se jedan čovjek ne boji ili jedno duštvo ne boji Allaha te bar kvetala gospodara svjetova, onda će sebi dozvoliti da srljaju kroz život i kroz dunjalučke strasti, kao što srljaju životinje, ne vodeći računa o nikakvim principima ni pravilima, hodaće i činiće ono što žele, bez obzira što o tome kaže uzvišeni Allah te barek vatala, da li ga to učinilo zadovoljnim ili ga srdilo i tako dalje. Jedino čega se takvi ljudi boje, može biti donekle zakoni koji su oni sami sebi propisali, a pogotovo oni novčani, dakle, što će oduzeti dio imeta, pa u tom slučaju on gleda da se toga kloni, međutim, čim nađe mogućnost da se zato ne zna, on takvima djelima, dakle, prilazi, ako je siguran da neće biti kažnjen, da neće biti pogotovo novčano, financijski i tako dalje. Međutim, kod muslimana, dakle, koji svodi račun sam sa sobom i koji je svjestan Allahu te baraka wa ta'ala nadzora i prisustva, ne trebaju, ne treba policija, niti ovo svjetski zakoni koji su ljudi pravili, dakle, on se boji Allaha uzvišenog te baraka wa ta'ala i slijedi njegove zakone, nije mu potrebna policija, niti sudstvo, da bi, da bi se on klonio od onoga što je zabranio da bi činio ono što je naređeno, jer njega vuče strah od Allah te baraka ve taala, boji se, boji se stajanja pred uzvišenim gospodarom te baraka ve taala i kloni se onoga što je on zabranio, a čini ono što on naredio, nije kao ovi koji se boje samo dakle onoga što su sami skrojili, boje se novčani kazni koji su sami propisali i tako dalje, a na hiret ne pomišljaju, niti pomišljaju da bi trebali kakav račun pred uzvišenim gospodaran svjetova polagati, kao što kaže Kur'an, innahum kanu la jarđune hisaba, wa kezzebu bi ajatina kizzaba, oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze naše su poricali. Takođe, kroz svođenje računa sa samim sobom, čovjek spoznaje svoje slabosti i manjkavosti svoje duše i onda svojoj duši dadne pravo mjesto. Pravo mjesto stavije na stepen koji joj pripada, a to je da je podčini i ponizi Allahu tebareke barakeva ta'ala. je zna da ne može ništa bez Allahu tebareke te ta'ala dobrote i bez njegove volje i da ono što on čini radi Allaha te barek taala da će mu samo to vrijediti dakle djela iskrena u ime uzvišenog Allaha te barek taala a s druge strane da ne ni jedan grijeh ma koliko on bio neznatan dakle da se boji boji grijeha prema uzvišenom Allahu te barek taala time čovjek spoznaje obaveze koje ima prema Allahu tebareke ve taala i spoznaje veličinu Allahovih tebareke ve taala blagodati prema njima prema nama dakle kada vidi svoje propise prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim ga to čini, dakle ili sprečava, da radi ružna djela. Jer zna da su blagodati Allahove tebareke wa ta'ala prema njemu velike, i da je gospodar svjetova taj kome se treba biti pokoran, a ne nepokoran, da je on taj koji se treba spominjati, a ne zaboravljati, da je on taj kome se treba zahvaljivati, a ne nezahvalan biti. Dakle, kada uporedi blagodati uzvišnog Allaha tebare kvetala prema nama i uporedi naše ponašanje prema Allahu uzvišnom tebare kvetala, vidjet će kolika je njegova milost koju nam je darovao jer naša djela, ono što mi činimo, je u poređenju sa Allahovim blagodatima ništavno, dakle, jer kod mnogih, kako se kaže u jednom hadisu kuciju, da Allah uzvišni rekao, kaže, hajri ilaihim nazil, wa šarruhum ilaihi sa'id, moje dobro njima silazi, a njihovi grijesi se meni penju, ili zlo od njih se meni penje, dakle, takvi su ljudi, zaboravio Allahu tebar vetala dobrotu, a uzvaćaju, uzvaćaju dakle lošim djelima i nepokornošću prema svotelju svjetova. Također, svođenje računa sa samim sobom dovodi da čovjek čisti svoju dušu i da je primorava Allahu im naredbama, jer kaže uzvišeni kad eslaha men zekaha, uspjeće samo onaj koji očisti وقد خاب من دساها propa onaj koji na stranputicu odvodi dakle svoju dušu a Malik ibn Dinar je govorio Allah ne se sminuje čovjeku koji kaže sam sebi, svojoj duši, zar nisi sklona tome i tome, znači zar ne voliš to i to, pa zar ne voliš to i to, a zatim je ukori, zatim je zauzda i primora je Allahovoj knjizi i bude i bude njen vodič. Dakle, da se Allah te bare kvetala smiluje ili Allah se smilovao takome čovjeku, koji, dakle, zauzda svoju dušu i on joj bude vodiča, ne pusti da njegova duša njega vodi, jer ako pustimo da nas vodi naša duša i naše strasti, otićemo sa pravog puta Allah te bare kvetala, najbolje zna. Poslušajmo riječ Ibnul Kajima, rahimehullah, koji je rekao, kaže, najopasnije za čovjeka jeste nemar, gaflet. Zatim, olakšavanje stvari i njihovo olahko prihvatanje. Jer, kaže, to će neminovno čovjeka dovesti do propasti. I to je slučaj sa onim koji su zaludali. Žmire ili zatvaraju oči pred posljedicama svojih dijela, zanemaruju svođenje računa sa svojom dušom, zanemaruju da gledaju šta će, kakvu će posljedicu izazvati neko djelo, pa kada tako budu postupali, onda im budu olakšani grijeti. Sa njima se srode i vrlo im je teško da to ostali. Dakle, šta reći na ove riječi, ove riječi osim da čovjek ne smije da olahko prima stvari. Da se uzda samo Allahu tabarek ve ta'ala milosa da zaboravlja na njegovu žestoku, žestoku kaznu, jer vjernik živi između tije dvije stvari, strahu Allaha tebareke ve ta'ala i istovremeno nada u njegovu milost. Ako pretegne jedna na drugom, odveše ga u krivi smjer. Ako pretegne, dakle, pogotovo nada u Allahu tebareke ve ta'ala milost, onda će čovjek sebi dozvoliti svako djelo uzdajući se u Allahovu tebarek vetala milost njegov oprost a što je dakle neopravdano neopravdano jer svi siste u isto vrijeme moramo znati da je Allah tebarek vetala taj koji žestoko kažnjava što se tiče vrijednosti svođenja računa sa samom sobom mnogi su tekstovi od njih su riječi uzvišenog Allaha tebarek vetala Ja ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i neka svaki čovjek gleda šta je uradio ili šta je pripremio za sutra i bojte se Allaha, zaista Allah zna ono što vi činite. Kaže Sejid Kutub u svome tefsiru. Ove riječi, kaže, čim dođu do srca čovjeka, pred njim se trebaju otvoriti stranice njegovih dijela i stranice njegovog, njegovog života, da vidi šta je pripremio rasutra u svoj, na svojoj stranici. To će biti dovoljno, dakle, takvo razmišljanje, da ga probudi i da mu ukaže na njegove slabosti i propuste, ma koliko je da je pripremio dobra djela. Pogledajte kako nam se obraća uzmišljen Allah te barek vetala. Šta je čovjek pripremio za sutra? Dakle, ne treba čovjek da misli da je puno uradio, uradio na dakle, svome prethodnom životu, pa da zanemari rad za sutra, da kaže toliko sam učinio dobrih djela, toliko imam sevaba kod Allaha uzvišenog. I onda zanemari dobra djela, umanji ih i tako dalje. Ne, uzvišen je Allah te barek tala posjeća nas na sutra, šta si robe pripremio za sutra, čime ćeš izaći pred Allaha te barek tala, šta si zanijetio od dobrih djela za sutra, dakle, moraš misliti stalno na dobra djela, stalno pripremati svoju dušu za polaganje računa pred uzvišenom Allahom te barek tala, jer oslanjanje na svoja prethodna dobra djela mogu čovjeka odvesti u nemar, pa da ih ostavi umanji, dakle, što će, što će ga u određenoj mjeri odvući od ibadeta i od pokornosti uzvišenom Allahu te bare kvetala i uputiti nekim drugim poslovima. Zbog toga Omer radijallahu anhu govorio hasibu enfusekum kablen tu hasebu svodite račun sa samim sobom prije nego što vam račun bude svođen. Vazinuha kablen tuzenu i vagajte ih prije nego što vaga ne budu. Vate zajenu li lardi lakbar i kaže uljepšajte se za dan velikoga ispita. Kaže uzvišeni Jaume idin tu aradun la takhfa minkum khafiye tada ćete biti ispitivan i jedna vaša tajna neće ostati sakrivena. U hadisu Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem koji zabilježi ima muslim u svome, sahihu, kaže se da je upitao Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, e te drune mel muflis, da li znate ko je muflis, a muflis je propao, bankrot, koji nema ni roba ni novca. Ni robe ni novca. Pa su rekli, al su fina men la dirheme lehu la meta'a. Dakle, poznata riječ u arapskom jeziku muflis znači onaj koji nema niti robe, niti novca, niti metka, kako su odgovorili ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhammedu sallallahu alejhi alaihi sallam. Međutim, nije se riječ muflis na to odnosila u ovom hadisu, kako su dakle ashab odmah pomislili u onom općem značenju riječi koja je bila poznata među njima, nego je želio nešto drugo Allahov poslanik sa selam. Pa rekao, innal muflise min ummeti je'ti jevmel qiyameti be salatin u sijamin ve zekat. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار kaže se حديثا زيستا hadisa zaista je بروفا ولي بانكروت od moga ummeta onaj koji će doći na sudnjem danu sa namazom i postom i zekatom, ali je potvorio ovoga, opsovao onoga, u imetku zakinuo onoga, prolio krv onoga, udario onoga, zatim će se dati tome i tome, dakle, kome je nepravdu učinio od njegovih dobrih dijela i ono onome od njegovih dobrih dijela, i ono me pa kada nestane njegovih dobrih dijela, prije nego što se oduži, onda će se uzijeti od njihovih loših dijela, pa će biti nabačena njemu, a zatim će se zajedno s njima strovaliti u džehennemsku vatru. Zbog toga Hasan al-Basri opisivao vjernika riječima El mu'min kavvamun ala nefsihi juhasibuha lillah vjernik upravlja svojom dušom i svodi računa o njoj ili svodi račun sa njom radi Allaha uzvišenog tebareka wa ta'ala. Jer kaže, olakšan će biti račun narodu koji su sasvom svodili račun na dunjaluku, a zaista će biti težak račun ili obračun onima koji na sudnji dan dođu, a zanemarili su, dakle, ovo djelo ili nisu ga nikako činili, dakle, nisu, nisu svodili račun sami sa sobom. Sljedeća ili druga prepraga koju bih htio da ukratko, ili o kojoj bih htio da ukratko, ukratko kažem, jeste, jesu društvene prepreke, jer nema sumnje da društvo ima veliki uticaj na čovjeka ako se podsjetimo hadisa koji je zabilježio imam Buharija u svome sahihu, također ima muslim i neki drugi, dakle najvećeg stepena vjerodostojnosti o čovjeku koji je ubio 99 ljudi, a zatim htio da učini teubu, pa je upitao za najučenije čovjeka na zemlji, pa je upućen jednome, pa mu je rekao ubio sam 99 ljudi, pa imali teube, imali mi pokajanja, Pa mu je rekao, pa zar nakon što si ubio 99 ljudi, dakle nema za tebe pokajanje, pa je izvukao svoju sablju i ubio i njega i namirio na stotinu, a s tim ponovo poželio da učini telbu, pa je ponovo upitao za najučenijeg na zemlji, pa su ga uputili i došao mu i rekao, ubio sam stotinu ljudi, pa mi ima, ima li telbe, pa je rekao, ko će se ispriječiti između tebe i telbe, dakle to bi bio dio hadisa, a nas zanima sljedeći, da mu on rekao, ukruđ min el karjeti il habise, allati anta fiha, ila el karjeti saliha, karti keza va keza, fa'bud rabbeke fiha. Izađi iz pokvarenog mjesta u kome se nalaziš, u ispravno mjesto, ili mjesto, dakle, kao što se kaže u komentarima hadisa, gdje su ljudi obožavali Allaha te bareke ta'ala. Dakle, rekao mu da izađe iz pokvarenog mjesta i ide u to mjesto i da tamo obožava svoga gospodara. Dakle, ovaj dio hadisa je vezan za našu temu. Prvi lijek koji je propisao ovaj učenjak ome jeste da izađe iz pokvarene sredine u kojoj je živio i da ide na mjesto gdje su ljudi imali plemente osobine, to jest imali vjeru u Allaha te barek ta'ala, pa mu je naredio hijđu, dakle, a hijđa u definicijama jeste intikal min bedi širk ila beled ili islam, jedna od definicija, prelazak iz mjesta gdje se širk čini Allahu u mjesto gdje se islam provodi, dakle, suprotno širku jeste tevhid, ili min beled ili ma'asi ila beled ta'a, iz mjesta gdje se grijesi čini u mjesta gdje se pokorna Allahu te barek i tako dalje i tako dalje sve je to vrsta hidže i seljenja u ime Allaha te barek i ta'ala kako čovjek da se bori sa ovim preprekama? Prvo, da traži, da traži, dakle, ispravnu sredinu u kojoj će živjeti, jer čovjek, kada se nalazi u pokvaran sredini, ima pritisak, osjeća pritisak, dakle, i osjeća se nelagodno, mora, dakle, da ima neku okruženje u kome će ljudi činiti ono što je on čini, moliti se gospodaru svjetova na način kako on to čini dakle kako oni čini i tako dalje i tako dalje. Dakle, čovjek mora da ima nekoga u čijem će društvu moći da održi, održi svoju, svoju praksu, svoja uvjerenja i tako dalje, a u pokvarenom sredini će to biti mnogo, mnogo teže, a sljedeći sljedeći način da se nosimo sa ovom preprekom jeste sabur i ustrajnost u saburu jer kaže Allah te barek ta'ala ja juha lazina amenu sbiru wa sabiru o vjernici, ovi koji vjerujete budite strpljivi wa sabiru i neka to bude dakle ustrajnost u saburu neka bude vaša odluka dakle da taj sabur ne bude jednom dva puta pa poslije da ga nema i tako dalje dakle to je istimraru sabr, ustrajnost u sabru. Pogotovo je to važno u vremenu u kome se mi nalazimo, za koje Allah poslanih sredan, u rivajtu koje zabilježi imam Tirmizi, u svome sunanu rekao, jeti ala nasi zemanun, sabiru fihim ala dinihi kel kabidi ala džemr. Doći ljudima vrijeme kada će onaj koji je uporan i strpljen na svojoj vjeri, dakle među njima, među ljudima, u tom vremenu, biti kao onaj koji drži žeravicu, biti kao onaj koji drži žeravicu, pa kao što onaj koji drži žeravicu želi da s istog momenta oslobodi iste, jer mu ona nanosi bol, peče tako će i čovjek u ovo vrijeme osjećati, pridržavajući se svoje vjere, i njegova duša će mu govoriti i savjetovati i posticati ga da se oslobodi toga što mu nanosi bol, što mu nanosi patnju, zbog čega ga drugi ljudi ezijete, nepravdu mu čine. Međutim, onaj koji se strpi, koji se strpi na tome, će nagradu 50 ashaba Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, kao što je došlo u rivajetu imama Tirmizije i Nesaje, Ibn Mađe, dakle, u njihovim sunenima, da je rekao Allahu poslanih sve selem, lila amili fi hinna mithlu ajri hamsina rađula, ja'meluna mithla amelikum, qila ja Rasulallah ajru hamsina minna u minhum, kale bel ajru hamsina minkum. Kaže, za onoga koji bude djelova u to vrijeme, dakle, držav se vjeri, imaće, kaže, poput 50 ljudi, nagradu poput 50 ljudi, koji rade poput onoga što vi radite. Dakle, to je rekao Allah u poslaniku selem svojim ashabima. Pa, je, pa su pitali o Allahu poslaniće, je li 50 od nas ili 50 od njih ne kaže, nego 50 od vas. 50 ljudi od vas. Dakle, 50 ashaba Allahu a poslanika selem zbog težine, zbog težine vremena u kome će ljudi živjeti, jer ashabi Allahu poslanika selem pogotovo kada se islam rasponcao, kada se raširio, imali su dakle, imali su potporu jedni u drugima, dok će ovi ljudi, pogotovo kada se približi sudnji dan, što buže bliže sudnjem danu, ostajati dakle u manjini bez pomoći, dakle sa njima će se činiti nepravda i tako dalje. I posljednji, posljednja prepreka o kojoj ću govoriti, jer smo odužili nešto naše predavanje, jesu sredstva informisanja ili mass mediji, bilo da se radi o pisanim medijima ili o onima koji se gledaju ili slušaju ili tako dalje, jer u moderno doba postoji vrsta diktature koja je gora od onih diktatura koje vladaju u zemljama gdje dakle vlada, vladaju diktatori koji plaće narod, koji plaće one koji pokušaju da im se suprostave, da im ukažu na ispravan put, da im kažu da to što rade nije ispravno, pogotovo dakle kada se radi o suđenju, svojim vlastitim zakonima, ne po Allahom i Tebare Kvetala zakonima. Dakle, ova vrsta diktature je još, još gora nego takva, jer ova diktatura ulazi u kuću svakoga čovjeka, ulazi u kuću svakoga čovjeka, a da on to možda i ne opara, niti primijeti, jer ova diktatura takva da kada ti požele da ljudima ubaci neku misao ili da, da javnom mjenju prezentiraju određenu ideju, onda se na to usmjeri sredstvima informisana kroz filmove, kroz serije, kroz pozorišne predstave, kroz različite programe, kroz novinske, dakle, članke i tako dalje, i onda to dolazi do ljudi na način kako to oni želi predstaviti i ova vrsta diktature je opasnija od one, jer ova, ova sredstva zalaze u svaku kuću i u svako srce, dakle nema, nema čovjeka da, da ne prati na određen način ono što se oko njega dešava, pa makar to bilo kroz internet ili časopise i ostale načine da čovjek dakle zadobije određene informacije. Zbog toga treba dobro voditi računa o tome šta se gleda, šta se čita, šta se sluša, pogotovo kada se radi o našim najmlađima, koji, koje prepuštamo često da se odgajaju uz dakle ova sredstva mas medija, da ih oni odgajaju, ne vodimo računa o tome šta slušaju, šta gledaju, ne pridajemo tome ni malo računa šta da tek kažemo onima koje roditelji prepuste, prepuste dakle muzici, prepuste razvrti filmovima, prepuste svemu onome što je koso sa islamom i sa njegovim i sa njegovim dakle uzvišenim principima, onda ne možemo očekivati od takvih osim da postanu onakvi kakvi su oni junaci u serijama ili u filmovima ili dakle u emisijama koje gledaju da se na njih ugledaju a Allahu poslanik se selam Kur'an se da postavljaju o tome se ne govori o tome tome se ne pridaje ni malo ni malo pažnje i tako dalje a normalno da i odrasli trebaju da pazi na te stvari šta slušaju šta gledaju odakle uzmaju informacije pogotovo i tako dalje, jer ova su sredstva inforsane veoma opasna. I neko je rekao neistina, kada se ponovi toliko i toliko puta, dakle kada se stalno ponavlja, u očima ljudi postane istinom, jer u jednoj sredini, kada se stalno e, ističe samo jedna opcija, ističe samo i jedna, jedna smjer i jedna ideja, onda ljudi ne vidje nikako drugačije i to je, dakle, vrsta diktature koja je mnogo opasnija od tiranije nasilnog vladara, dakle, jer ova ulazi u svaku kuću, a njegova tiranija će zadesiti neke ljude, dok će drugi se od nje spasti i tako dalje. Dakle, treba voditi računa o ovim preprekama, da čovjek se bori protiv njih, kako bi sebi olakšao put ka islamu i u samom je dakle, nakon samoga ulaska u islam, kako ga ne bi ove dušene ili društvene prepreke ili ostale vrste prepreka o kojim su govorili, sričile ili zauzdavale na tom putu, kako ne bi, dakle, došao u situaciju da ga to spriječi u mnogim dobrim djelima koja je nanijetio, međutim, takva dobra, takva loša djela, takve prepreke su ga spriječile u tome i odvratila ga od velikoga hajra je mogao da dobije kod Allaha tvareka wa ta'ala, dakle, velikim salapima koji je uzvišen Allah obećao onima koji iz njegov put i koji dakle rade ono što im je naredio, a klone se onoga što im je zabranio. Također, ove prepreke o kojima sam govorio, mnogi je dovedu do toga da umru u, kuf, u kufru, u nevjestu, da nas Allah tebare kvetala sačuva od toga, jer kaže uzvišeni Inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffarun, ulaika alaihim la'anatullahi, wal malaikati van nasi ajma'in, khalidina fiha la yuhafafu anhumu l'azab, wa la hum yunzarun oni koji ne vjeruju i umru na tome stanju, umru u kufru. Na njih neka je Allahovo prokledstvo i meleka i svih ljudi. Oni će vječno biti dakle u tom prokledstvu. Patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati. Dakle, draga moja braćo, cijenjene sestre, uzvišeni Allah te barek taala dao nam je znanje o našoj vjeri propisao ono što je dobro i što čovjek treba da radi obaveze koje musliman ima a zabranio je stvari koje su mu štetne koje mu nikako koristi koji mu nikako korist donosi ne donosi i na čovjeku je samo da izabere taj put dakle i svjestan svojih negativnih osobina o kojima smo govorili, da se bori protiv njih i da se bori protiv svojih strasti i da se bori protiv svoje duše koja je sklona zadovoljavanju svojih prohtjeva i tako dalje i time će one njegove dobre osobine postati većinske čime će sa Allahom te barek vatala dozvolom krenuti ka putu hajra i ona mu neće biti otežani otežana mnoga dobra djela koja Allah te barek ve taala propisao ovom vjerom. S druge strane, ako čovjek zanemari, zanemari ove prepreke i zapostavi svoje loše osobine, onda će one prevadnuti i odvesti ga na stan putu da nas Allah te barek ve taala od tog sačuva. Molim uzvišnjog Allaha te barek ve taala da oplameni naše duše, da nam dadne snage da se borimo protiv naših loših osobina, da znamo da svodimo račun sa, sa svojom dušom sa samim sobom prije nego što nam račun bude sveden i da ustrajemo u tome molim Allaha te barak da pomogne našu braću na svim mjestima da ponizi njihove neprijatelje molim Allaha te barak vatala da nas usmrti samo kao muslimane u ahiru da'avana ani alhamdulillahi rabbil alamin naša posljedna dova jeste da zahvala pripada samo uzvišenom Allahu تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاعف عني إلهي يا رحمن واجل عني Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته